Hoc erameus. Hoc erameus, casemenos platei epito et trohoe, ec pelu, ex argillu, cutras, crossus, tripodas, paropsidas, poikila ceramia, stamnus, poomata. Eitas clerunei auta en caminoe, cae periballei lithargyroe cutra cataclomene ceramus didosi